Allaha subhanahu wa ta'ala molimo da nam podari korisno znanje. Utječemo mu se od znanja koje ne koristi, utječemo mu se od dove koju on uzvišeni ne prima i utječemo se Allahu subhanahu wa ta'ala od duše koja se ne može zasititi. Dragi i poštovani gledaoci, draga braćo muslimani, sestre muslimanke, dobrodošli u još jednu našu i vašu emisiju u serijalu emisija Upoznaj svoga poslanika i miljenika Muhammeda Mustafa sallallahu alihi wa alihi wa sallam. Iz emisije u emisiju govorimo o našem poslaniku Muhammedu sallallahu alihi wa alihi wa sallam, o njegovom obhođenju, ponašanju sa svim kategorijama grupama ljudi s kojima se svakodnevno susretao u svome svakodnevnom životu. Govorimo o Allahovom poslaniku Muhammedu sallallahu alihi wa alihi wa wasallam. Prije svega, kako bismo ga što je god moguće više upoznali, a zasigurno svaki insan, dobronamjeran insan, onaj insan u kojem ima dobra i koji želi sebi dobro i drugima dobra, ne može upoznati Muhammeda sallallahu alihi wa alihi wasallam, a da ga ne zavoli. Zato ga i upoznajmo, da ga što više, što je god moguće više volimo, a za zatim nakon toga zasigurno da ga slijedimo, jer onaj koji tvrdi da nekoga voli, on zasigurno njegovim zahtjevima, njegovim savjetima se odaziva. Pa upoznajemo Allahovog poslanika alihi salatu sam kako bismo ga što više voljeli, zatim kako bismo ga što više islijedili u njegovim naredbama i savjetima. Zatim govorimo o Allahovom poslaniku Muhammedu sallallahu alihi wa alihi wa sallame kako bismo dali do znanja i onim zlobnicima drznicima koji su se drznuli i udarili na čast Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alihi wa alihi wa sallame da im damo do znanja da poznajemo svoga poslanika Muhammeda alihi salatu wa sallam do u detalje, da znamo doista kako se na ispravan način sa svim ljudima obhodio, čak dakle i prema nevjernicima, čak i prema njihovim očevima, njihovim djedovima, jeli njihovim precima. Kako se Allahov poslanik alihi salatu wasalam obhodio? Pa im govorimo da nije poslanik Muhammed alihi salatu wasalam onakav kakvim ga oni predstavljaju, kako ga oni spominju u svojim knjigama, u svojim časopisima i drugim jeli, svojim izdanjima. Naprotiv, Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wa sallam je bio najbolje stvorenje, najodabraniji poslanik, najbolji čovjek koji je kročio ovom zemljom. Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wa sallam najveća je blagodat za ljudski rod, za čovječanstvo. Allah subhanahu wa ta'ala poslao ga je kao milost svim svjetovima, ne samo ljudskom svijetu, ne samo ljudima, već dakle i drugim svjetovima. I rekao je za njega da je on na posebnom stepenu morala, wa in neka la ala huluqin azim, da se on obhodio sa maksimalnom blagošću, sa milostivosti prema svima. Kao što je i rekao Allah, jalla wa ala, walau kunte fadvan, galidha al qalbi, lam faddu min hawlik a da si ti bio osoran i grub, oni bi se zasigurno razbježali iz tvoje blizine. Muhammed sallallahu alihi wa alihi wa sallam obhodio se sa svima na najljepši mogući način. Kako je znao obhoditi se sa svima? S milostivosti, sa blagosti, jeli, i drugim prefinjenim osobinama, znao je zato što je družio se, što se družio mnogo s tim ljudima, što ih je upoznavao, što je poznavao njihova stanja, njihove situacije, njihove temperamentne, njihov intelektualni nivo, koliko su imali znanja, koliko su jeli, bili neuki, odakle su dolazili, gdje su stanovali i slično, pa je znao Allahov poslanik alihi salatu wasalam uputiti im dobar savjet i na drugoj strani znao je Allahov poslanik Muhammed alihi salatu wasalam kako da od nekoga od njih otkloni grešku, otkloni loše dijelo koje se bilo uvriježilo u njihovim, njihovim životima. Kako se Allahov poslanik Muhammed sallallahu alihi wa alihi wa sallam je obhodio prema grešnicima, prema onima koji su griješili, prema onima koji su kod sebe imali loših dijela, koji su kod sebe imali grijeha, pa čak dakle kako se obhodio prema i onima koji su namjerno griješili, ali na drugoj strani također i prema onom, onima koji bi nehotice počinili grije. Prije svega, Allahov poslanik sallallahu alihi wa alihi wa sallame poznavao je prirodu čovjeka, prirodu insana, da je on grešan, da mora griješiti, da nema nepogriješivog čovjeka. Pa je zato Allahov poslanik alihi salatu wa i rekao, dakle, ne samo da on on postupa na takav način, već da se i mi upoznamo s tim detaljima I upravo zbog ovoga izučavamo životopis Allahovog poslanika alihi salatu oslam da bismo se mi ugledali na njega i mi znali kako između ostalog postupati s ovom kategorijom ljudi, a složit se da je ovo najšira kategorija ljudi, odnosno svi ulazimo u tu kategoriju ljudi, svi mi griješimo. Zato je Allahov poslanika alihi salatu oslam dao do znanja i rekao svima nama kullu beni adem hatta wa hayru hatta inet tawabun. Svi Ademovi potomci, svi ljudi griješe. Nema ni jednog čovjeka a da ne griješi, međutim najbolji grešnici od svih grešnika jesu oni koji se, koji se kaju. Pa dakle, Allahov poslanik alihi salatu sam poznavao je taj detalj i ukoliko bi neko ispred njega počinio grešku, učinio grešku ili bi čuo za grešku, nekog čovjeka, znao je kako posavjetovati tog čovjeka. Ne bi odma žurio da ga ukori, ne bi odma srdio se na njegovu grešku, već bi prije svega prihvatao ovu činjenicu, poznavajući je li ovu činjenicu prihvatao je da čovjek je pogriješio, morao je pogriješiti prije ili kasnije učiniti određenu određenu grešku. Pa Allahov poslanik alihi salatu wasalam također uvažavajući ovu činjenicu da čovjek mora da griješi vodio je računa i o veličini te greške, odnosno koju bi grešku Allahov poslanik alihi salatu wasalam prije ispravljao kod ljudi, prije ispravljao kod jednog čovjeka, ukoliko bi pri njemu bilo više grešaka, kojim greškama bi davao prioritet. Počesto mnogi od nas žele da čovjeka poprave preko noći u potpunosti, u cijelosti, da sve ono što je prisutno kod njega od loših dijela, od grijeha, da otklonu jednom, dakle, rukom, jednim mahom. To je nemoguće. Allahov poslanik, alaihi salatu sam, zato je, dakle, vodio računa i gledao je da prije svega kod ljudi otklanja velike greške, najveće greške, one greške koje su vezane za njihovo ubjeđenje ili greške koje bi mogle uticati na njihovo ubjeđenje, na njihovo vjerovanje, a kasnije, nakon što bi ispravio te greške, ispravljao bi druge sporednije, sporednije greške. Jer na grešku se mora ukazati, grešku treba nastojati otklonuti, na grešku treba ukazati kako se ne bi drugi poveli za tom greškom, kako drugi ljudi ne bi smatrali je tu grešku uopće, dakle ne bi je uzimali za grešku, pa je možda i oni činili ne, na grešku treba ukazati upozoriti, a zatim polahko je otkloniti i od dotičnih ljudi. Pa tako Allahov poslanik alihi salatu sam kao što rekao, davao je prioritet i davao je prednost otklanjanju grešaka koje su vezane za čovjekovo ubjeđenje, za njegovo vjerovanje. Dakle, greške koje mogu nauditi njegovom vjerovanju. Pa je poznato kada je preselio, kada je umro sin Ibrahim, sin Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, da se tada toga dana desilo pomračenje sunca, pa se desilo pomračenje sunca toga dana, pa su ljudi poprimili ubjeđenje, ljudi su počeli govoriti između sebe, sašaptavati se da se sunce smračilo, pomračilo zbog smrti Ibrahima, zbog smrti sina Allahovog poslanika alihi salatu wasalam. Pa je Allahov poslanik sallallahu alihi wa alihi wasalam i pored svega onoga što ga zadesilo, dakle umire mu treći sin, umro je, Abdullah umro je Kasim i umire mu Ibrahim, treći sin, i to dakle umire u svojoj prvoj godini života. Imao je 18 mjeseci, godinu i po dana. Međutim, Allahov poslanik, alihi salatu sam, čuje da se proširila vijest ljudima, da ljudi govore, da se sunce pomračilo zbog smrti njegovog sina, pa ispinje se na mimber i kaže, doista su sunce i mjesec dva Allahova, jeli, dokaza, dva Allahova ajeta, dva Allahova znaka i oni se ne pomračuju ni zbog čije smrti, mako, mako umro. Zatim također spominje se kada je Allaho poslanik alaihi salatu sam nakon oslobođenja Mekke ubrzo krenuo u bitku na Huneinu. Mnogi koji su primili islam u Mekke, dakle bili su friški u islamu, također su krenuli sa Allahovim poslanikom alihi salatu wasalam u tu bitku i bio je ogroman njihov broj i među njima još uvijek je ostalo tih natruha, tih primjesa nevjerstva. Pa kada su prolazili pored jednog stabla, rekli su Allahovom poslaniku alihi salacom da malo odmore, pa su odmorili, zatim su mnogi od njih počeli da vješaju svoje oružje po tom stablu. Međutim, zbog čega? Zašto nisu to oružje ostavili kod sebe ili pored sebe na dohvat ruke i slično? Ne, vješali su na to stablo jer je bilo prisutno u doba džahilijeta, prije dolaska Islama, da su se na pojedina mjesta ostavljala oružja kako bi dobio se neki bereket u tom oružju kako bi poslije to oružje pogađalo svoj cilj. Pa su rekli Allahovom poslaniku alihi salatu wasalam, o Allahov poslaniće, de ti također nama odredi jedno stablo u kojem će biti, jel tog bereketa da mi ostavljamo svoje oružje. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala je taj koji daje bereket, a ne stablo. Allah dželjavala je taj od koga dolazi bereket. On je taj koji ukazuje svoje blagodati i uskraćuje svoje blagodati. Niko drugi. Allah subhanahu wa ta'ala jedan jedini. Pa je rekao Allahov poslanik Muhammed sallallahu alihi wa alihi wa sallam Rekli ste kao što su rekli i sljedbenici Musa, Allahu Ekber, rekli ste onako kao, kako su rekli i sljedbenici Musa, napravi i ti nama Boga kao što i oni imaju Boga. Kada je Musa alihi salatu sam izašao sa svojim narodom, bježeći od faraona, prošao je pored drugog naroda koji su obožavali tele. Pa je njegov narod rekao, Musa'u alihi salatu sam napravi i ti nama Boga kao što i oni imaju Boga. Dakle, pogledajte, Allahov poslanik alihi salatu sam poistovjetio je, ovaj slučaj skoro je poistovjetio sa slučajima prethodnih, prethodnih naroda. Zatim, Allahov poslanik alihi salatu oslam kada bi čuo da se neko od njegovih ashaba zaklinje nekim i nečim drugim mimo Allaha dželle Vala odmah bi presjecao ga u toj zakletvi, prekidao ga i pokazivao mu, ukazivao, upozoravao na tu njegovu zakletvu i pojašnjavao čime se smije jedino zaklinjati. Pa u hadisu Abdullaha ibn Omera radijallahu anhuma spominje se da je rekao Allahu poslanik alihi salatu sam Allah vam je zabranio da se zaklinjete svojim očevima jer su dakle predislamski Arapi mnogi od njih zaklinjali se svojim očevima poznato je da je Omer ibn al-Hattab radijallahu ta'ala zaklinjao se jeli, svojim ocem i govorio ocami jeli, i slično. Pa Allaho poslanik alihi salatu oslam čuvši neke od njih da se na takav način zaklinju, rekao je ne zaklinjite se svojim očevima, Allah vam zabranjuje da se zaklinjete svojim očevima, ako neko od vas bude morao da se zakune, onda neka se zakune samo Allahom i ničim, ničim drugim. A poznato je, dakle, kada se čovjek zaklinje nečim, onda daje važnost tom s kojim se ili sa čime se zaklinje. Dakle, dajemo određenu vrijednost. Svoj govor potvrđuje, pojačava sa tim ili stvorenjem ili tom stvari i slično. Pa dakle, zbog toga vjernicima nije dozvoljeno da se bilo čim zaklinju, već im je dozvoljeno da se zaklinju samo Allahom subhanahu ta'ala ničim od stvorenja, već samo stvoriteljem Allahom subhanahu wa ta'ala. Dakle, i brojni drugi primjeri u kojima se jasno nazire da Allahov poslanik alihi salatu sam nimalo, dakle, nije prešućivao greške koje su vezane za čovjekovo vjerovanje. Njima je davao prednost kod ovih ljudi, bilo i drugih grešaka, Bilo je i drugih brojnih grešaka, međutim, dakle, ove greške koje su vezane za vjerovanje, koje su vezane za ubjeđenje, Allahov poslanik alihi salatu sam odmah bih izlazio ili na minber ili bi hvatao za ruku pa pojašnjavao da se to ne smije govoriti na takav način, ne smije se jeli, vjerovati i slično. Zatim Allahov poslanik Muhammed sallallahu alihi wa alihi wa pravio je razliku između onih koji griješe iz neznanja i onih koji griješe namjerno ili dakle onih koji imaju znanje. Nije isto savjetovao na ostavljanje tog dijela. Nije isto ukazivao na grešku onome koji nije imao znanja kao dakle onome koji imao znanje, koji je imao znanje. Pa nam je dobro poznan slučaj i spominjali smo ga u prethodnim emisijama kako je Muaviju ibnul Hakema koji je progovorio o namazu. Kako ga je Allahov poslanik alaihi salatu sam posavjetuo. Muavija ibnul Hakem koji je živio izvan, izvan Medine jedne prilike kada je došao u Medinu i stao u namaz sa ostalim drugovima, sa ostalima sahabima da klanjaju iza Allahovog poslanika, alihi salatu oslam, nije znao da je govor u namazu zabranjen. Prethodno, na početku, bio je dozvoljen. Pa kada je čovjek pored njega kihnuo i rekao, alhamdulillah, on, Muavija ibn Hakem, mu je rekao, jerhamu kella. Rekao mu je, jerhamu kella. Allah ti se smilovao. Pa su ljudi počeli da ga gledaju. Taj koji je kihnuo do njega i rekao, alhamdulillah, počeo je da ga gleda. Drugi s njegove lijeve strane počeo je da ga gleda. Kaže, šta me gledate? Dalje je nastavio Moavija ibn Hakim da govori, pa su počeli da udaraju svojim rukama po stegnima, pa kaže Moavija, poželio sam da im i dalje govorim, da im odgovorim, međutim vidio sam da nešto nije u redu, nešto nešto ima, Pa Allaho poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam kada je predao selam i okrenuo nam se, pozvao me je, tako mi Allaha dao bi svoga oca i majku za njega, nisam vidio ljepšeg, boljeg muallima, učitelja ni prije njega ni poslije njega. Nije me ukorio. Nite me, niti me je udario, niti me je opsovao, već mi je rekao doista u namazu nije dozvoljen ljudski govor, namaz je propisan zbog tesbiha, tahmida, tekbira, zbog izgovaranja li, riječi subhanallah, alhamdulillah, Allahu ekbar, zbog učenja Kur'ana i sl. Dakle, Allahov poslanik alihi salatu sam nije ga ukorio uopće. Kako spominje Muavija ibn Hakem, čak se u ovom hadisu spominje da tada kada je vidio Muavija ibn Hakem radi Allahu talan kako se Allahu poslanik alaihi salatu sam prema njemu lijepo ponio da mu je počeo postavljati pitanja imam to i to, imam to i to, kako da dadnem zekat, imam sluškinju koju sam udario, kako da se iskupim za to i slično. Počeo je da postavlja pitanja, brojna pitanja. Dakle, Allahov poslanik alaihi salatu slam je primijetio da Muavija ibn al-Hakem nije od stanovnika Medine. Stanovnici Medine bi dolazili i sjedili kod Allahov poslanika alaihi salatu slam i učili vjeru. Muavija ibn al-Hakem nije mu bio od poznatih čestih lica u njegovim halkama, pa je odma prepoznao metodu kako da se obhodi prema njemu, kako da ga posavjetuje, kako da otkloni tu njegovu grešku. I pogledajte riječi Moavije šta je rekao, dao bih svoga oca i majku, ni prije njega, ni posle njega, nisam vidio tako lijepog muallima, tako lijepog učitelja, odgajatelja. Dakle, odgojio ga, ispravio tu njegovu grešku. To više Moavija ibn Hakem nije radio u namazu. Dočim na drugoj strani, pogledajmo, jedne prilike Omer radijallahu ta'ala nalazi stranicu Tevrata, jedne od prethodnih knjiga, stranicu Tevrata i čita. Pa ga vidja Allahov poslanik alaihi salatu u takvom stanju. Vidio ga i pita Omere šta to radiš, šta to čitaš? Kaže čitam Tevrat. Pa se Allahov poslanik alaihi salatu sam zacrvenio i kaže tako mi Allaha da je Musa sada živ, ne bi mu preostalo ništa drugo osim da me, da me slijedi. Zacrvenio se, povisio svoj glas i ukorio Omera radijallahu talan. Također Muaz ibn Džebel, Muaz ibn Džebel, koji je bio najučeniji ashab po pitanju propisa. Sutra na sudnjem danu, kako je došlo u predanjima, Muaz ibn Džebel će nositi barjak halala i harama, zastavu halala i harama, čovjek koji je najviše poznavao propise, dini Islama nakon Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, pa on bi klanjao jaciju namaz sa Allahovim poslanikom alihi salatu u njegovom mesčidu, zatim bi odlazio svome narodu koji se nalazio u naselju Kuba, u mjestu Kuba i tamo im on, Moaz ibn Džebel, klanjao jaciju. Jedne noći, nakon što je klanjao sa Allahovim poslanikom alihi salatu sam, po ustavljenom običaju, dolazi svome narodu i otpočinje jaciju namaz. I nakon proučene fatihe na prvom rekatu počinje sa surom El-Bekara. A sura El-Bekara ima 48 stranica. Pa je počeo da uči i uči i uči i uči. A ashabi koji su klanjali za njega bili su ljudi kao i svi drugi ljudi. Radili su razno razne poslove, je poslove, umarali se također, pa čovjek jedan od džematlija koji je toga dana radio težak posao, mukotrpan posao, izdvojio se, nije više mogao da stoji tako dugo, izdvojio se iz Safa i sam završio jaciju namaz. Sam priveo jaciju namaz kraju, Zatim otišao Allahom poslaniku alaihi salatu sam i požalio se na Moaza ibn Džebela. Požalio se na koga? Na prvaka u halalu i haramu. Na najvećeg znalca, učenjaka po pitanju propisa dini Islama. Allahov poslanik Muhammed sallallahu alihi wa alihi wa sallame kada je to čuo, dozvao je i pozvao Moaza ibn Džebela, poslao je slugu da dođe da dovede Moaza ibn Džebela, pa kada je došao Moaz ibn Džebel i Allaho poslanik alihi salatu sam provjerio šta se to desilo, počeo je da govori Moazu ibn Džebelu, efetanun ente ya Moaz, efetanun ente ya Moaz, efetanun ente ya Moaz, zar ti o Moaze da ljude dovodiš u iskušenje, zar ti o Moaze da ljudima otežavaš, nije prestajao govoriti. Pogledajmo dakle kako je Moaza ibn Džebela radijallahu talan ukorio. Zašto? Zato što je Moaz ibn Džebel imao znanje. Ne priliči nekome koji ima znanje da tako lahko upadne u grešku. Poznat nam je također slučaj čovjeka koji je došao, također koji je živio izvan Medine, došao u Medinu, ušao u mesčid, po strani je sjedio Allahov poslanika alihi salatu sam sa svojim ashabima, a on je otišao u drugu stranu i, da prostite na izrazu, ekremekumullah, izvršio malu nuždu pomokrio se. Pa su ashabi skočili da ga osujete u tome, da ga prekinu. Allahov poslanik alihi salacom rekao, polako, polako, pustite ga, neka završi. Pa kada je čovjek završio, pozvao ga je i rekao, mesčid, ovo je mesčid, ovo je džamija. Ona nije sagrađena zbog toga. Džamija je sagrađena zbog namaza i učenja Kur'ana u njoj, zbog zikra, boravka u njoj. Pa je ovaj čovjek podigao ruke i rekao, gospodaru moj, smiluj se meni i Mohamedu i nikome više mimo nas dvojice kada je vidio da je mogao da bude pretučen. Pogledajmo dakle kako je Allahov poslanik alihi salatu wasalam njega popravio, ukazao mu na grešku. Dakle, Allahov poslanik Muhammed sallallahu alihi wa alihi wasalam prihvatao je činjenicu da su ljudi grešnici da su ljudi grešnici. Međutim, rekao je da su najbolji oni koji se kaju, dakle koji se pokaju za tu svoju grešku, pa je nastojao da kod ljudi otklanja, otklanja greške. Prije svega otklanjao bi one najopasnije greške, one greške koje mogu i te kako uticati na čovjekovo vjerovanje, na čovjekovo ubjeđenje, greške koje čovjeka polahko mogu izvesti iz vjere. Zatim bi otklanjao druge greške. Također pravio bi razliku među samim tim počiniocima tih grešaka ili loših dijela, pa ne bi na isti način ukazivao na grešku onima koji znaju i onima koji ne znaju. Čovjek što god bi bio više neuk, Allahov poslanik alihi salatu sam prema njemu bi bio više milostivi i na takav način trebamo i mi postupati. Ako on nas ne može da razumije zbog svoga neznanja, onda bismo mi trebali njega da razumijemo, jer mi mislim da imamo neko određeno znanje. Ako čovjek ne, koji nema ništa od islama, nije čuo nešto mnogo islamu, dođe i učini neku, pa čak dakle i veliku grešku, Ne smijemo mi se spustiti na njegov nivo i učiniti takvu istu grešku prema njemu, jer mi imamo, imamo znanje. Nastavit ćemo, ako Bog da, i u našim narodnim emisijama govoriti o ovoj temi, jer kao što rekao, svi mi ulazimo u ovu kategoriju skupinu ljudi koji su postojali, jeli, u vrijeme Allahovog poslanika, alihi salacom, dakle grešnici, oni koji bi činili greške, koji bi činili grijehe, loša dijela i slično. Pa kako je Allahov poslanik, alihi salatu oslam, ih popravljao? Dakle, govorit o ovoj temi u našim narodnim emisijama. Ja molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam omili govor o Allahovom poslaniku, alihi salatu oslam, da ga što bolje upoznamo, da ga što je god moguće više volimo i da ga što je god moguće više slijedimo u njegovim riječima i njegovim dijelima. Allah subhanahu wa ta'ala molim da oprosti meni vama, mojim i vašim roditeljima i svim vjernicima, muslimanima i muslimankama. Walhamdulillahi rabbil alemin, wa sallahu ala nabina Muhammed, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. أحب الرسول به يقتدي حياتي هناء مع السنة أحب rasula bihi يقتدي حياتي هنا مع السنة أتانا بهادي الكتاب المبين فأحيا الأنام من الظلمة من الظلمة آه.